Hello comics people! Live kami ulit. Um, ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast. Ayan, very special na gabi kasi um, meron tayong special guest na alam ko magiging fruitful tong ano usapan natin. Kasama ko si Mick Fajardo and si Francis Martelino. Welcome David Sising. Welcome Hello, sa Indie Comics Podcast. mm Alam ko na ano eh. Oo. Alam ko na interview ka na ni ni John, di ba? Pero hindi pa lumalabas. Oo. Oo, ah, wala pa. Oo. <laughs> Oh, sabihin mo, kap- mm, ka, oh, kapag, kapag maulit yung tanong, sabihin mo para iba na lang yung tanongin namin. yeah, <laughs> okay lang yun. <laughs> Marami oh. naman tayong oras. Ayan. So, bago tayo, ano, bago tayo mag-umpisang magkwentuhan, i- share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page. Ayan, tulad ng lagi kong sinasabi. Ko na, pero, Oo, tulad ng lagi kong sinasabi, uh, ano, yung Indie Comics Podcast nasa uh, YouTube at nasa iTunes, nasa ano rin, uh, Spotify. Yan. So kung gusto niyo uh, ah, mag-subscribe, yan. Kung gusto niyo mag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Kasi konting-konti na lang. 958 na yung huling check ko eh. Yung ano, mga Uy, naka-subscribe, Na Konti na lang. Oo. Oh. oh. Sobrang tagal. 959 na kanina. Nakita ko. Oh. Ay, 959 na o, oh, nadagdagan pa ng isa. Yan. Actually, La- mm-hmm. mm. actually 960 ano na dapat yan. May nag-unsubscribe ako eh. na ano. 960 na dapat yan. May nag-unsubscribe. Huwag mo kasi silang awayin, Mick. Kapag inaaway mo sila, ano? nababawasan eh. Wag kang mang-away kasi, Mick. Ayan. So, oh, hindi na. Um, oo, David, kamusta? Inaawa, Um, Kamusta ka naman currently, uh, David? Kasi alam namin na mayroon kang pinagdaanan na ano, na life and death situation. Yan. Share mo naman. ano, kamusta ka na ngayon? <clears throat> Excuse me. Uh, ito, okay naman na. Medyo nakaka-recover na pa konti-konti. Uh, nakakagalaw-galaw na rin. Nakapag-drawing na ako mga two weeks ago. So, unti-unti nang bumabalik. Good. Yan. <laughs> Pag-usapan natin ano yung mga drawing-drawing na yan mm So, hindi ka naman um, nahirapan, David. Hindi ka naman, mm hindi ka mm-hmm. naman nahirapan, hindi ka kinalawang. Nung una, hirap ako magsulat. Magsulat lang, hirap ako nung una. So, ang tagal bago ko nakuha ulit. Pero nung bumalik na, ayun na, tuloy-tuloy na, medyo nakakapagod lang kasi iba yung pagod mo talaga pag nagka-COVID. Kaya nga. Yeah. Hmm. Anong nangyari? Paano, tingin mo paano mo siya nakuha, David? May idea ka ba kung saan mo siya nakuha? O, kasi di ba, nagmamas naman tayo, nag-alcohol, maingat naman sa mga oh, pinupuntahan. Hindi ko rin alam kung paano eh, kasi ang madalas lang din lumabas dito sa amin, kasi kami lang ng wife ko dito sa bahay. Ako. So, ako talaga yung alay. <laughs> so hindi ako sure kung nakuha ko siya sa pag, kapag namamalengke or pero hindi naman din ako lumalayo dun sa area namin dito sa may De Castro Pasig. So, mm. yun, hindi, hindi kami sure talaga kung saan. Eh, maingat naman kami. Oo, na, nalusutan talaga. <laughs> mm. Yung mga kilala ko ring nagka, nag, nag-positive, ano din eh, Hindi din nila alam eh. Meron silang suspecha pero hindi rin sure kung saan talaga eh. Oo, hirap din i-pinpoint eh. Mm-hmm. Eh, may, hindi siguro pag talaga mahirap sa mga contact tracing din. Eh. Kasi ang hirap din ma-identify talaga. Mm-hmm. Oo. Gano'n na pag maiingat ka. Alam mong maiing, nag-iingat ka naman tapos parang biglang unexpected Totoo. talaga. Hindi ko nga alam kung totoo yung contact tracing na yan eh. Kasi tagal ko nang nagsusulat sa mga form-form na yan. Ni minsan wala pang kumontak sa akin eh. Sa dami oh, ng nagpa-positive. Sayang papel. Sayang oh, papel at data. Hindi naman so, inaano. Sa, sa dami ng nag imposibleng wala akong nakasalubong or nakasama sa isang lugar na ano, eh, imposible yun. Eh. Hindi, isipin mo kung ano, kunarin pumasok ka sa establishment, tapos puro papel, di ba? Tapos may na-discover sila nag Kakalkalin ba nila yung mga papel doon? Ayun nga, hindi eh. na yun. Para isa-isa yun nila. <laughs> Oh. Alam mo yung data privacy, wala na, kalat na ano. kalat na. Oo. kalat na kalat na yung phone numbers, email. number mo. Oo. May, na, may nabasa, may napanood na ako sa news, ano, parang nag, nagagalit yung, Pilipin kumukuha ng data nun, sa DOH din yata. Yung mga nagsusulat daw sa contact tracing, inalalagay na address, mga jumbo hotdog, ganyan. <laughs> Yung, gago talaga nila. Ako, iba, iba-iba na pangalan ko sa mga ganyan. <laughs> hindi ko nilalagay yung ano eh, hindi ko nilalagay yung complete address ko eh. Ano lang, Makati City, yun lang. Kasi tamad akong magsulat, ang haba-haba eh. Ayun nga, ako nga minsan ano pangalan thermal ako. Okay, bahala na kayo dyan. Ang liit pa ng space ako dito. sulatan mo, no? Oo, oh, ang liit. Liliita mo yung sulat mo. <laughs> mm Ayan. So, David, kailan ka nagsimulang ano, mag- mag-drawing or silit? Sa drawing muna, bago yung comics. Mm. Ah, nag-start ako mag-drawing. As in yung talagang start talaga, ano, mga mm. grade 6 yata ako or mm. mga 5 years old ako noon. Nahilig na ako mag-drawing. Kasi na-influensyahan din ako nung classmate ko na magaling mong drawing ng na, may naalala ko din na drawing niya. Street Fighter tsaka X-Men. So sabi ko, mm. magaling nito ah. <laughs> Gusto kong gayahin. So yun. Nauso din ba sa inyo dati ano? David, sino mas magaling sa inyo mag-drawing yan? Ay, hindi ko na alam. <laughs> hindi ko na siya na-follow. Yung classmate oh. ko na yun eh. Hindi Ay, di mo na breed na siya ng ano. Eh. Pero, oh, pero alam ko, uso dati yung elementary high school eh, no? may competition talaga. Sino oh, maganda. May rival oh. talaga. May oh, meron talaga. talaga Pag, meron. Pagandahan. Ikaw yung, sino yung sinasali sa ano, poster making? Siya o ikaw? Anong time na yon hindi pa kami sumasali. No? Pero na, nag, may award ako noon, Best in Arts. Mm, Ay, siya walang award. Oo, siya walang award. <laughs> So, yun. as, al- mas magaling, mas magaling si David. So, y- yung comics naman, David, kailan? Kailan ka hmm. nagsimulang magsubok na gumawa ng comics? Ah, ano yan, nag-start akong gumawa ng comics siguro mga high school kasi na kita ko na yung ano nun, yung culture crush. Kasi dati manga din yung style nung nag-uumpisa ako mag-comics. So, yun. Hanggang sa na-develop ko na lang yung Western style. Pero nung high school, manga talaga yung mm, manga. Style ko. Hindi ka naman nahirapan mm. na hmm. mag-shift to ano, to ano, western from kasi ako nang ano din ako eh. Manga style mm. din eh. Tapos nung nabasa ko yung vlog, uh, ah, vlog ni Sir Jerry, ayaw galit na hmm. galit siya sa <laughs> nung time na yon, galit na galit siya sa manga style. So sabi ko, okay, try kong baguhin. Hmm. Ayun. Pero paano bang ano? stand doon? Ako kasi ano eh, manga pa rin all the way. Parang kahit, mm. kahit may ganung remarks eh. Parang, bakit ba? Oo. Hmm. Oh, ako ano, na, ako gawin nyo kung ano yung gusto nyong i-drawing. Kung gusto mong an- cartoony, kung gusto mong anime, gawin mo lahat. Sorry, hmm, basta mahal mo yung ginagawa hmm. mo. no. <laughs> Ayun, so paano ka nag-shift ano David sa western from manga? Paano nga ba? Kasi alam ko, nung nakita ko yung, one time kasi nagkasakit ako noon. <laughs> Kinento ko na yun. Tapos nagtanong yung, kami lang dalawa nung father ko sa bahay. So nagtanong siya, anong gusto mo? Eh, Siyempre pag may sakit ka, di ba, al- spoiled ka eh. Spoiled hmm. ka nung mga... Bibigay sa'yo lahat. O, oh, itong Sprite. Oo. Oh. Bibigyan ka ng Sprite. <clears throat> sabi ko sa kanya pa, ah, may nakita ako sa Philbar sa Mega Mall yung gawa ni Lay Neal yun na yung Superman X-Men? Birthright. Ah, Superman Birthright. Oo. Mm-hmm. Yung binili niya sa akin, issue number 6. So mm. yun, simula nun, na-inspire na ako mag-western. Eh, ever since naman, kahit nung maliit ako, nagko-collect na ako ng comics. Mm-hmm. So yun, <laughs> parang na-familiarize na rin ako sa western style. So mm Hindi mm-hmm. naman na ako ganong nahirapan nung nag-switch ako sa Western. Pero syempre, may nagde-develop pa rin siya paunti. mm mm-hmm. Hindi naman siya isang bagsak na makukuha mo oh. agad. Ibang-iba yung style ni Liu dun eh. Kasi yun yung Oo. hindi siya masyadong makutkot dun sa Superman Birthright. Una kong nabasa yung oh, una kong nabasa yung ano, yung yung Superman Birthright nung ano pumupunta ako sa Comic-Con 2006. Mm-hmm. 2007. Oh, tama. Bumibili ako nung ano, yung bundle, yung DC Superheroes, yung maliit, yung ano, yung locally <laughs> published. Yung Psy- Psycho oh, yata ang nagpa-publish yun. Eh. Doon ko nakita so, yun, yung maliit na mm, librong ganun. Mm, oh. mm. Yun yung kinulek ko kasi yun yung mura. <laughs> kasi nung time na yun, oh, mura nung, tu- oh, nung 2006-2007, halos pinapamigay na nila yun. Halo, pang, parang tatlong ganun, isang daan. So, yung sa isang Mura. issue na yun, oo, sa isang issue, ilang stories yung nasa loob, tatlo yata or apat. Sulit na sulit. Hmm. Yun yung binasa ko. Hanggang ngayon, buo pa yung collection ko nasa Pangasinan. Doon ko rin na, na nice. ano eh, na nabasa yung mga Justice League, doon ko na subaybayan eh. Hmm. Ayun. So, yun. Nag nag-try ka bang mag ano, mag-apply sa Marvel DC? Sinubukan mo rin Oo, ba? Nag- nag-try ako noon nung nagkaroon, yun nandito si Cebulski, unang APCC yata yun. Tapos, nag-half day pa ako noon para pumunta ako na. Hmm. sa, ano nga ba tong lugar na pinaggaganapan ng, sa World Trade, World Trade Center. Oo, sa World Trade. Una, bago pa mag-SMX. Pero ayun, akala ko ganun-ganun Daming so, yun, mahuhusay after, eh oh, grabe. Nakita ko yung mga kasabay ko doon. Tapos, ang lalaki pa nung ano, ang lalaki ng mga dala nilang papel. Nagbigay ba ng feedback si Tibulski sa'yo nung, nung nagpasa ka? Hindi, hindi. <laughs> Ay, hindi, hindi ka na binalikan? Ah, oh, wala na, wala. Kasi grabe so, naman yung time ano. na yun. Ah, alam ko na. <laughs> ang dami pa. rin kasing ano, Mick, ang dami rin sumali. Kung lahat ng sasali, bibigyan ng feedback, kawawa naman si Sibulski. Palagay ko may screening yun eh. Ah, may mga Sabagay, tumingin o, o may mga tumingin na hindi si Sibulski, si Northlist hanggang sa mm. hanggang sa okay. Ito yung mga na, pinagpilian. Check mo kung at sino yung mga finalist ganun. Ayan. Doon sa doon, doon sa pag yung pag-scout ni Sibulski, 'di ba? Doon doon din na discover si na Kim Jacinto no, yung time. Mm, sila. Doon yun, 'di ba? Hindi ko sigurado. Hindi ako sigurado kung si Kim doon, pero si si, Sirian Rian, doon siya na-discover. Saka si, ano, yung mga iba din. Hindi ko na alam kung sino-sino sila eh. Basta marami din sila na active na ngayon sa comics. Mm. Ang ah, dami talaga magagaling dito. Kaya talagang... Mm. Oo. Oo, Kaya tayo papadkas podcast na lang eh, yung mga hindi masyadong ano, ganito lang talaga. In comics, <laughs> in the comics people na lang talaga tayo. Okay, hindi tayo makasabay eh. Oh. Uh, ano dito kami, gagawa, gagawa kami ng sarili naming platform para sumikat. Ayan. Kaya mag-subscribe na kayo sa Indie ano Comics Podcast. Oo. Oo kailan, lang. kailan kayo nagsimu Oo, kailan kayo nagkakilala ni ano ni ni Dan tas para doon sa Wonder Borders. Ah, si Dan, matagal ko nang kakilala si Dan. Siguro around 2004 o 6, ganun. <clears throat> kasi senior ko siya sa fine arts. Tapos, uh, pero nagkakilala kami dun sa Kila Apple Santa Maria. Kasi nung nagbabanda days ako nung college, kabanda ko yung kapatid ni Apple, si Mac. So, pag nandun ako sa kanila, nata-timing na minsan nandun sila Apple, sila Dan. Tapos, and then yung band namin, nakakasabay namin yung Kiko Machine sa gig. So, yun. <laughs> Doon na kami nagka, ano, nagkakilalan. Nag-usap na ba kayo kagandan tungkol sa comics nun? Mm. time? Or... Nung, hindi pa. Pero fan na ako nung ano nila. Kasi yung Wonder Borders, school project nila yun eh, sa Fine Arts eh. <clears throat> Excuse me, mm. sorry. Hmm. Tapos mm. ayun, nung nagkakakwentuhan na kami, sabi ko, oh, gusto mo gawan natin ng comics yung Wonder Borders. Parang maganda siyang gawa. Yun. Hanggang sa na-workout namin. Tapos ayun nga, nirelease namin noong 2009 sa Comic Con nung nasa Mega Mall. Yung Mega Trade Hall. Tapos natigil. Ko. <laughs> Excuse. Tumigil ba si Bill? Ah. Ay, hindi, ayun. Kala ko. <laughs> Nag-stop siya. So, yun. Doon kami nagkakilala ni Spider-Dad. Tapos ever since, friends na kami. Mm-hmm. Naging magkabanda pa nga kami noon around 2011 yata. So, hmm. Bakit natagalan Ayun, tapos yung ginawa ano? niyo yung ano, yung Limit. yung ano, mic. Hindi ka ako, Ay, sorry. tatanong ko sana kung... Bumabagal yung internet. Kung, mm. tatanong ko sana kung bakit, bakit na-delay yung, ano, yung kasunod ng Wonder Bird Borders. Oo. Oh, man. Birders? Ano yung Birders? Alam eh, kung Pafinansin mo pamili. Putik eh. na ako mabulin. Hindi ko papanood pa rin yun, Mick. Oh, birders eh. Iba yun eh. <laughs> Borders. Uh, ah, life happened. Oh. Dami na rin, mm. dami rin nangyari nung, nung ano. After namin i-release. Ganun talaga. Tapos, mm. um, tsaka na lang namin na pag usapan ulit na ituloy. Ayun nga, nung sakto sakto 10 years after in 2019 yun na awa <laughs> ng Diyos na i-release naman namin. Hmm. Hindi ko meron, binasa meron, ko yung meron, ano. meron, hmm, sige men. <laughs> Sorry, nagkasabay tayo. Kaya nga eh, medyo mabagal kasi yung internet. Sige, tutuloy ko na lang yung sasabihin ko, Mika. <clears throat> sige, um, sige, sige. Bal- oo. Yung binasa ko kasi yung Wonder Borders, hindi ko na ano eh, hindi ko masyadong hmm. napansin na sobrang layo nung ano, nung difference nung ano nung pinaggawa mo. Usually kasi nag-iiba yung art style, eh, nag-iiba yung drawing pero uh, parang pareho. Oh, sinadya mo ba 'yon o nagayahin yung style nung nung mga unang pages hanggang para consistent oo. siya? oh ang target kasi namin or ako ang peg ko na art style doon is ano mala set Fisher yung dating. Yun yung habol namin noon. Tapos medyo mahirap siya. <laughs> Lalo na pag ano, nagka-cram ka. Eh, yung mga panahon na ano, ginagawa ko yung One Baby, medyo may mga kasabay na ibang projects. Kaya ang hirap gawin nung malaset Fisher na style. So kung ano na lang yung lumabas dun sa ano, yun na lang yung ginawa ko. Pero abangan nyo yung book 3 kasi itong book 3 yung talagang detailed yung ano, pagkaka-drawing. Mm. Meron ano na to? May date na ba yun? Kung kailan? Oh. Or continuous pa din? Oo, kasi nagka-COVID nga lang kasi ako eh. Patapos na ako eh. Ilang pages na lang. Eh. Konti na lang. Tapos nung nagka-COVID. Oh. Hmm. Pero ngayon, itinutuloy ko na. Pero okay yan, okay yan. Chill lang ano, chill pa rin David, wag masyadong ano. Hmm. Oh, oh, okay. ano naman, oh kumbaga, hindi naman ako nagpupuyat kapag napagod, tigil. Ganun ang ginagawa. Mm. Kasi oh, din Mick, si, oh, Mick, sinishare ko yung pages, i-up, ano mo, flash mo sa screen. Nasaan? Hindi ko nakikita eh. Hello? Sige, habang sinishare ni Mick, ayan, mag- mag-usap muna kami ni David. Wala, wala ko nakikitang ano, wala ko nakikitang sinishare. Sharon, wala. Ah, sige, stop ko muna. Tapos reshare ko ah. Wait lang. Share, share screen. Ayan. Nakita mo na, Mick? Wala atang share screen pagka ano eh, pagka mobile eh. Baka nandyan lang nakatago. Ikaw ba, David, ano? Um, anong course mo nung college? Art art related ba? Uh, katulad nung iba na hindi art related? Uh, ah, fine art, art related siya. Mm, fine art, fine arts. major in Viscom advertising. Sa UP. Mm. Yan. Doon nang gagaling yung mga magagaling eh, na artist din eh. Ayun. Wala mo, hindi ko pala makita. Sobra. Oo. Pero hindi ka ano, nag uh, ah, ang tag dito, nag-advertising o nag-advertising ka din. Yun yung major ko, advertising. Yung yung naging work mo after graduation, nag-advertising ah, ah, ka. Ah, okay. Hindi, pero nag-ano ako, may may time na nagtrabaho ko sa ad agency kala kinuha ko ni Apple Santa Maria no parang mm. sub artist nila for storyboards. So, Magand- maganda kasi yung pangalan mo eh. Pwede kang pwede nating sabihin David Advertising, di ba? Ganda yun. <laughs> Mm, maganda oh, Maraming ano, maraming maraming kukuha sa iyo advertising. Ay nako, gusto ko 'yung oh, pangalan tama. pa lang oh. Sa, sa, sa inyo kami pupunta. Parang pwede ka ng ad agency noon. Oh. Pang advertising talaga. Oo, pinanganak ka para maging advertising. <laughs> Wala ka lang ibang ano predestined, predestined. Oo, oh, predestined paano ka mag-drawing, David? Pansin ko parang traditional pa yung <clears throat> ano yun. Eh. Nag-digital ka ba o traditional all the way? Ngayon, digital na yung ginagawa ko kasi mas mabilis siya. Eh. Pero hmm. minsan hinahanap pa rin yung ng kamay ko yung trend, yung hagod sa hmm. papel. Mm. Yeah, ayun. Medyo, ayun. Pag sa digital, ang tagal ng proseso ko. <laughs> Sabi ko, uh, ang ah. stupid nung process. Lalo kapag pag nag-zoom in ka, tapos zoom out mo, Mm. <laughs> Minsan pag nasa sobrang zoom in mo, detail na detail, tapos pag zoom out mo, parang mm. late na lang nung ano. Oo. Oh, hindi pala ganun kapansin yung pinagtuunan mo naman. Oo. Oh. Ako kaya ako sa kapag nagdo-drawing, zoom in, zoom out ako palagi. Eh. Pag hmm. napapansin kong Importante. sobrang zoom in na, hindi na. Hindi ko na i-detail kung hindi naman makikita. Eh. Yun yung <laughs> yun yung ano eh, Oo. yun yung prinsipyo ko eh. Bakit ko pa to gagawin? Hindi naman to makikita. Sa Pentab, yan yung naging problema ko kaya ang tagal ko bago nakapag-adjust kasi nga mahirap din yung hmm. yung hand-eye coordination tapos yung zoom in zoom out niya. Sa hmm. display tablet lang talaga ako nasanay. Hmm. Anong anong gamit mong pang digital drawing, David? Pentab o display tablet? Yung ano bang <laughs> natanga ako doon eh. Yung display tablet ba yun yung monitor mo na? Tapos uh Dun, oh, yun, yun na yung gamit ko ngayon. <laughs> Who hmm. yun? Who yun canvas? Oh, yung pero nag-ano ka rin yung Hmm, oo. Bumili din ako doon eh nung nag nag-sale sila yung Canvas 13. Ah, dami nagbili yan doon. Alam, Nick, bumili ka din doon, 'di ba? Eh nga, hindi ko magamit. Wala laptop eh. <laughs> ah, bumigay na yung laptop mo? Hindi, kasi diba nag-resign nga ako. Company. Wala pa akong ah, oh. Wala talaga, wala talaga akong laptop. Yung desktop sa hmm. kabila, sa Bulacan. Yun talaga yung mm. PC. Oh. lumipat na ako. Kaya kung kung meron mang fan ng Indie Comics podcast na medyo may spare laptop diyan, tapos gusto niyong tulungan si Mick, <laughs> ayan. So pwede namin kayong i-rewardan, pwede namin kayong gawa ng ano, ng mm. cartoon o caricature. Okay lang din, okay lang din naman magpa-podcast na lang ako, men. Ay, podcast na lang? Hmm, sige, sige. Pag nag-monetize na, Mick, oh, pag na-monetize na natin tong Indie Comics podcast sa YouTube, pag nag 1K subscriber tayo. Pag meron ka ng ano, yung printed oh, na, no, na, bibilan ka namin, Mick. Oh, bibilan ka namin ng laptop, Mick. Anong gusto mo? Yung high-end? Oh, syempre. i7, i10, ganyan, i10. Hmm, sige. Uh, I10, hindi. Alam mo yung ano, yung pag dumating na yung plak plaki natin na ano, di print, piniprint. Ano uh, ah. bang binibigay pag 1K? ano, si si John daw magbibigay ng ano eh, ng play button sa atin kapag nakawan kay tayo eh. Aasahan namin 'yan, John ah. <laughs> Hindi sinabi niya totoo, naka-record 'yun. Nasa ano, nasa previous episode. May resibo. Oo. oo. Oh. Ayan. So David, ito seryosong tanong kasi may mga kay, ano, may mga friends ako sa Facebook na hindi naniniwala sa COVID. Anong masasabi mo sa mga ganong klasing tao? Kasi sobrang oh, obvious naman totoo, na totoo, totoo, pero bakit Anong masasabi mo sa kanila? Sige, magmura ka, David. Okay lang. Baka no, no, kita. Ah. Sige lang. No holds barred. Maniwala kayo kasi sobrang <laughs> grabe. Grabe yung pakiramdam at ayoko na siyang maranasan ulit. Mag-iiba yung perspective mo eh sa buhay. Kala ko talaga, mawawala na ako nun eh. So, yung mga hindi pa rin naniniwala, bala kayo sa buhay niyo. Yan yun. <laughs> Ano daw masasabi mo kung sabi ni Ninyo? Oh. Nung nabalitaan ko yun, parang <clears throat> sinabi, may incubate ka eh, kaya natakot talaga ako. Parang sobrang lapit na nun ah. Oo. Oh, Oo, oh, ano, ah. nag-42 yung oxygen ko nun eh. 42. Ano Akala normal? namin, normal lang yung ganun. Hmm. Pero yung normal pala. Ah, uh, kalahati ano, normal. Oh, 95 to 100. Grabe 95 plus 42. Ng... Actually, oh. kung 95 na lang, magpapanik ka na kasi usually dapat 99 din pataas talaga pinaka-optimum na hmm. normal talaga. Pag hmm. bumaba ni 95, minsan nagkinanay ko pag nag <clears throat> naggagamam ako. Nagpapanik yun pag nagna 95 eh. Paano ba hmm. nangyayari yun? Kapag hu- pero humihinga ka, wala lang oxygen na pumapasok, ganun ba yon O hindi ka talaga makahinga? Hindi, ma- na... mararamdaman mo pagod ka. As in, konting galaw mo, feeling mo malalagot yung hininga mo. Ganun yung pakiramdam. Mm. Kasi ako nun, konting lakad ko lang talagang grabe. Bab, lupay-pay ah. ako. Eh. Paano, paano mo na ano yun? Paano mo, mabago, paano mo siya na, na-discover yung parang pinaka-onset talaga ng symptoms? Kasi mm. naglalakad ka, ganyan? Or, hindi, kasi hindi nung ano, August 12, na bakunahan ako yung first dose, di ba? Tapos nag-post pa ako mm. nun hmm. eh. Tapos mm. pagdating ng 15, nilagnat na ako. One week yun. One week ako nilagnat. So, akala ko effect lang siya ng Moderna. Gumaling ako mm. nun eh. Nawalan ako ng lagnat. Mm. And then, mm. doon na, doon na nag-start sumakit yung katawan ko until October, ay, October. August 26, nag-decide na kami ng wife ko na magpa-hospital na. Kasi ang sikip na nung ano, yung dibdib ko tsaka yung likod ko masakit na. Alam mo parang pinipiga yung likod mo. Mm. Ganun na yung feeling. Tapos, nung dumating kami sa hospital, sa isang hospital, hindi ko na napapangalanan, nag-72 na yung ano ko, yung oxygen. oxygen. So, pag ganun, ano na rin yun. So, dapat na alarma na sila. Pero pinauwi nila kami. Pina- kasi wala daw ng bakit. Dahil? Uh, ano, puno so, akala nila ano mild ka lang. na silang, oo, ganun yung ano nila, yung sabi sa akin. Maghanap na lang kayo. Pero ng, tinag, hindi ka tinis, hindi ka tinis doon pagdating mo. Hindi ka, wala nagsabi sa iyo na kailangan ipa-PR, RT PCR tawag to? PCR basta COVID <clears throat> testing. Swab test. Wala. Swab test. Ano lang ako. Nilagyan lang ako ng oximeter. ah, ganun. Akin, Check ano, lang oh, yung oh, oxygen. Oh, oh, <laughs> hindi pa to oh, critical, uwi muna. Ganun? <laughs> Oo, oh, ganun. Grabe Tapos, naman. Buti na lang, may ano may guardian angel na nagano sa amin sa Makati Med. Mm. So, hmm. shout out kay Darren. Oh, shout out. Uh, ah, yeah, yung mga kat, oh, yung mga ganong tao dapat ano nilirewardan. rewardan mm, grabe sobrang ano, laking tulong But, nila. Last year pinauwi din kami nun eh. Mm. Kahit may comorbidity, wala, papauwiin ka. Mm. Isipin mo, oh. ano nun, ECQ, tapos wala kang masakyan. So, mm. either mag-hire ka ng ambulansya, eh magkano ambulansya mahal. nun? Oh, papunta lang. So, yung time mo yung barangay, paano kung emergency, emergency talaga? Eh, yung oh. sa barangay, libre, pero hindi naman lagi available. Mm. Isipin mo, ambulansya ka papunta doon, papauwiin ka din. Mm. Hirap po. No. Eh, kaya ano, sobrang nakakapot lang din yung mga hindi naniniwala. Hmm. hmm. Hindi ko alam kung na, Kaya ano nasa utak ano, ko. Nakakaramdaman nun ngayon. grabe, grabe yung kaya mag ano, magpabaksin kayong lahat kung eh. ano may chance. Ano naman masasabi mo David sa mga ano, sa mga anti-vaxxers naman? Iba, mga, mga anti-COVID. Meron ba dito sa Pilipinas, Mick? Parang hindi siya ganun ka Mel, kung alam mo lang, Mel. Meron din, Mel. Ano ka ba? Sa ano? Sa US. Meron dito. Ayan, nagkakatawa. May marami dito. Pero ang alam mo, mas matindi dito sa Pilipinas, hindi dahil sa hindi lang sila naniniwala. Ang pinaniniwalaan nila, parang traditional pa na ano, na parang magsuob ka lang, wala na yan. Parang hindi na kailangan ng hmm. bakuna. Mag ganun. Parang mga traditional na remedy lang yung ano, parang oh. feeling nila sagot pa COVID. Imbis na magpapako. Gumastos ka ng malaki, ganun yung sinasabi. Oo. Ganun ang, yun ang, yung, yun ang hindi ano rin. Yung pa eh. naman, takot sila magpa-vaccine kasi akala nila papatayin sila. So, <laughs> so well, yun, yun naman yung pinaka-common microchip din daw, may microchip. Oo. Oh. <laughs> Microchip. <laughs> Meron daw microchip. Si Kyrie, ito si Kyrie. Mm. Oh, si Kyrie. Ano daw, ah, uh, sabi nila ano daw, kukunin daw yung ano information, itatrack ka daw. Guess what? Tinatrack na tayo kapag gumagamit ka ng Facebook, ng Google. Yung, date, yung data mo nandun na sa kanila. Nakakastress isipin. <laughs> oh, wala na tayong kawala kahit na anong tago mo. Pero kahit ganun sila, hindi mo hihilingin na magkaroon sila. Sana hindi. Oh, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, wag, may mga nangyayari pa ngayon, mga sobrang extreme, diba yung mga YouTuber din doon sa US na ano, parang nagpa-prank pa sila. Hindi nga sila naniniwala, tapos didilaan pa nila yung mga toilet, tapos until sila mismo yung magkaroon. Wala, ano lang yun, Mick. Papansin lang yun para sa views. Yeah, yeah may, may napanood akong ganun. Oh. Kasi dinidilaan yung toilet. Tapos nagkaroon siya, nag-critical pa. <laughs> Ay, di ano. Wow. Ay, hinanap niya, eh, hindi nakuha niya. Feeling kultid ka. Ah. Mm. <laughs> Parang kumain na ng mga ano, eh, bandang dulo ng last year eh. Nakakapangulangot na ako ng mapayapa nun eh. Ngayon, hindi na ulit. Kung <laughs> mm. na ako, oh, Ngayon, ah. alam mo, kahit bumababa ngayon, nakakatakot pa rin eh. Sabi ko nga sa asawa ko. Uh, parang kahit na... May, may asawa. Eh, uh, <laughs> oh, yung eh, utang na yung sinasabi ko. Hindi, may sabihin kahit yung ano na, yung mag, mag mag ano bang tawag doon sa mga alert level? Kahit mag-alert level 1, di pa rin ako magtatanggal lang mas. Ako din. Mm. Ako rin eh. eh Actually, mag-risk. Kahit vaccinated no, pe- ako, wala, hindi ako mag-risk. Pwede nang ano eh, pwede nang na. pwede nang lumabas kasi may vaccine na tapos ano. Pero ayoko pa rin, natatakot pa rin ako. Oo, hindi pa rin. Mm, pagpupunta ako sa mall, ano lang, maggrocery lang tapos uwi na rin kaagad. Yung pagko-commute mm. nga lang, sobrang ano, nakakatakot eh. Sabi ko nga, kung Ay, ayoko pang mag-commute. <laughs> ayoko pa. Mm. Pag may nadadaanan nga ako yung walang mask, hindi talaga ako humihingi. Talagang... <laughs> Bigigil nga eh. <laughs> Ganun pa rin. Minsan pag meron kang ano, eh, may tinanong kami sa kanila, mamalingki ka nga. Oh, ito. Tanong ni tanong ni ano ni All All Rock kung may con na next year, pupunta ba kayo? Yung physical. Depende. Kung ligtas na, oo. Pero kung wala pang solusyon dito sa COVID na to, malabo yan. Hindi, hmm. siguro ang gagawin ko, grupo naman kami. Carlo, ikaw na lang pumunta sa comic ko. <laughs> yung willing, si yung Carlo willing. yung pinapunta eh, oh. yun. Oh, Carlo. Kaya <laughs> isa naman tayo, di ba? Oh, ikaw na lang muna sa comic No. Pauprint lang kami. kaya sa ibang bansa, may con na sila. Oo. Oh, pero, yeah. pero ang sabi ni eh. Sir Red, ano pa daw eh, parang hindi pa rin naman daw totally bumababa doon. Kanya-kanya na lang daw talaga. Hmm. Daw, pero ano naman ano siya, parang syempre, marami naman na nabakunahan, so parang hindi na rin ganun kataas yung hawaan. Pero meron pa din daw. So nakakatakot pa din. Oo. Yung lalapalusa, no. nakakaingit eh. Yung link biscuit, tumugtog din, di ba? Oo nga. Oo, ang daming tao doon. Oh. <laughs> Oo, oh, grabe. Grabe yun. Akala ko, grabe. ano, sinut yun ng ano, yung before pandemic. Hindi pala. Hmm. bago, bago, lang. bago lang pala yun. bago lang siya. Sa China, may ganun, may mga event na rin eh. hmm. hmm. Eh, so, balik tayo sa comics, David. Ano yung hmm kailan matatapos tingin mo yung ano, yung part 3 ng Wonder Borders? Kasi sabi mo malapit um, na eh. So kailan, kailan mo siya tingin mo magagawa? This year tapos na 'yon. Siguro baka hindi na abutin ng December. Mm. Okay, eh, lapit na. Abot ba ng November ko Comic Con Sana. <laughs> Hindi, probably aabot yun ng November. Kasi nitong month, medyo hindi ko pa mag-gauge eh, kung gaano ko siya kabilis gagawin. Paunti-unti lang yung mga... Oo, oh, unti-unti lang. Oo. Oh, oh. Yung mga kaabang dyan, mag- maghihintay naman yan. Goods na yun. Oo, Kasi yung ibang pages na nasubmit ko na kay Dan, alam ko kinukulayan na yun. Mm. So, malapit mm. na yun. Nice to see you, brother David Sising. Sabi ni JM Gonzales. Uy. Hello, Brad. Pare ko eh. Subscribe ka na din. Oh, subscribe to Indie Comics Podcast YouTube channel, please. Oh, subscribe Yan. kayo sa Indie mabilis, Comics Mabilis, mabilis lang. Oo. Kailan ka unang nag-Comic-Con, David? Ano yung naaalala mo? Kailan yung ano? Yung ano, 2006 sa bahay ng alumni. UP pa. Oo, ano sa yun? UP pa. Oo, oh, UP. Ano yun? Um, saling pusa lang ako doon sa Ravelos. May ginawa kaming short story ni uh, Sir Zaldi Ravelo, yung flash bomba. Pinayagan niya kami pinayagan kami na gamitin yung flash bomba na character. Yung ba yung ano? Yung ba yung Mar- Marvelous na comics, yung indie? O iba? Oo, pero hindi hindi ako hindi, hindi nakasama doon yung dinrawing ko. Kasi ah, naka, meron akong kumbaga, kopya noon. Yung flash bomba. Oo, pero hindi ko alam kung nasaan. Oh. Kasi meron ako nung ano eh, Marvelous sobrang, eh, na comics. Oo, yung indie dati kila Sir Rino Manikis pa yun, kila Bong. Mm, mm, meron ako nun. Mm, Tapos may iba pang artist. Mm. Yun yung first 2016 kasi yung una kong Comic Con. Oo, alam ko, nakabili ako ng ano mo eh, yung baboy. Hindi, wala pa ako nung, ano, wala pa akong binibenta ng attendee lang. 2006. Oh. Ah, okay. Oo. Oh. 2009 ako unang ano. nagbenta. Hmm ayun, baka doon ko nabili yung baboy na comics. Kasi naglinis ako ng mga comics ko recently. Nakita ko yung mga lumang indie. Like, <laughs> oh, may hmm. copy pala ako nitong ano. <laughs> Sa RH. Grabe alipe ka. Grabe. Mm. Grabe naman si RH. Bumata naman masyado yung itsura ni RH. Parang glow up, nag-glow up masyado. Kamukha kamukha niya yung anak niya. Mm-hmm. Ayun. So, Uy, after nun, tuloy-tuloy ka ng ano, eh. tuloy, oh, tuloy-tuloy ka nang nag-a-attend ng ano, Comic-Con? Ah, uh, hindi pa. Parang ang sumunod ko na na Comic-Con noon, nung 2009 na. Yung kami na ni Dan. Mm, sa, 2009. Uh, Megamall. Mm. Oo, tapos yun, yun na yung nagtuloy-tuloy. Oo nga. Nakamiss talagang mag-convention. Hindi ako makarelate. 2013 pa kami. Yun, 2013, extra-extra lang din ako nun sa pulang-punla eh. Pero naabutan ko yung 2010 sa ano, sa Star Mall. Star Mall. Star Mall. Oo, Pero ano Star ako nun, estudyante pa lang ata ako nun. Hindi pa ako nagko-comics talaga nun. Doon nag-launch yung ano, doon nag-launch yung Sulyap 1. No, wala, yun, doon nga. masyadong ano ang memory ko sa sa ko sa comic ko na yun kasi parang ang dating ko doon mga nasa alas 4 na. Tapos parang hmm. hindi pa sara na yun. Oo, pasara oo, na yun. Oo, ano na. Pero ang naalala kong una kong binili doon yung comics ni Carlo, yung yung Birdie Man. Tsaka yung Evolution ng Murray Patrick. <laughs> Alam ko doon ko rin nabili yun. <laughs> Tapos after nun, ano, sabi mo, gusto ko ring maging chain mason. Ganun mo, sabi mo sa kanila, <laughs> mate. hindi naman, hindi naman ako yung nagpangalan ng chain mason. Uy, may nagpapa-shoutout me. Ayun, oh, shoutout naman daw. Lodi. Hmm. Subscribe ka na din. Mm-mm. Hindi Comics okay, Podcast ano YouTube yan. channel. Wala pa tayo sa stars dito yan. para makabili ng laptop? Wala pa, Mick. Antay ka muna. <laughs> Basta bibilang ka namin i10 na laptop. Tanda mo yan, Mick. Sinabi natin sa episode. Oh. i10. i10. Yun yung Alienware. susunod size. Oo, Alienware. Ano, gusto mo, Mick? Pang ano. Yung hindi mo pa tinat oh, hindi mo pa tina-type na nakasulat na. Iba yung mga pangontra sa mga ano, pangontra sa mga conspiracy theories. Yung pag nag-type ako, mananalo ka agad ako sa ano, sa mga trolls ganun. Oo, oo ganun yun. <laughs> David, ano pa yung iba mong Oo. Oh, ano pa yung ibang nagawa mong comics maliban sa Wonder Borders? Ah, uh, yung mga nagawa ko na. Mm-hmm. Or yung, yung nasali sa Suliap, ganun. Yung mga ah, tapos ah, oh, na. Yung, uh, yung greens under sa Chain Mason. Kasama yun sa Chain Heroes eh, yung parang Avengers namin. Tapos, naglabas din ako ng 2010 yung shorts. Anthology siya. Tapos, mga limang story. Ni-redraw ko doon yung Flash Bomba na nilabas <laughs> namin noong 2006. So yun, tapos um, yung Sorhano. Yung hmm, Sorhano, Sorhano ang medyo hindi ko pa siya maasikaso dahil may mga tinatapos pa akong backlogs ngayon. Eh. So, since self-project ko siya, isasantabi ko muna siya. Pero ang bala ko doon gawing graphic novel na lang, na lang din. Eh. Tapos yung ano naman, kay Underpool ang Punla Studios, kila Sir Khalil, yung Guantes, tuloy-tuloy mm. pa rin namin dinedevelop. Bali, tatlo na kaming creators doon. Yung eh, BLK, di ba sa punla, pulang punla din yun or sarili mong ano? Yung BLK ba yun? Yung Black Mer- 11, oo. Oh, Black, Ay, Black 11. 11. Sarili kong ano yun, sarili kong story. Pero nung unang nirelease ko siya sa pulang punla. Pero mm. ngayon, eh, oh, ang, I think doon tayo unang nag-hit din nun eh. Mm. Di ba yung mm. parang oh. Oo. Oh ang plano ko ngayon doon sa Black 11, i ano sa Kalabaw, Kalabaw Collective. Bali, nag-usap kami ni Bernie noon na kumbaga tutulungan niya akong i-co-write yung ano. Pero hindi, wala pang plano kasi nagka-pandemic nga eh. Eh, oh. dami rin nilang projects na ibang ginagawa. So. Hmm. Sobrang busy-busy nila Bernie eh. Na, ano eh. Oo. Oh yun, yung mga ginagawa ko ngayon, tas Wonder Borders. Yung Wonder mm. Bee, ewan ko kung, basta, abangan <laughs> nyo lang. After book 3, alam, for sure masusundan yan. Eh. Hindi ko lang alam kung oh. pwede ko nang sabihin. Pero mm. nasabi ko na. <laughs> sobrang ano, diba? sobrang fast pace nung ano, nung Wonder Borders na kailangan mo siyang basahin ng ano, either mabagal or ulitin paulit-ulit kasi ang daming finifeed sa yung information. Oo, sobrang yun yung... lawak pa noon. Hindi pa yun yung buong kasi ang galing din ni Dan yung mundo Oo, niya. grabe. Naka... Ano siya eh, pa- para siyang yung talagang Marvel DC Comics na maraming sanga-sanga na kailangan mong alamin. Ganun yung mm. dating sa akin eh. Iba-iba yung ano, yung point of view. Mm-mm. Medyo, mm. tapos maraming, ano, madaming text na babasahin. Tapos may mga, oh. na alam mo, ito relevant tong information na to eh, pero hindi pa ngayon. Parang ganun. Parang may mga easter eggs doon sa dialogue. Oh, gusto ko pa din kung napansin niyo yung, yung kay Nevirus, yung dinidelete niya yung mga may mga text doon na delete deleted. mm So, kumbaga parang integrated yung ano ibig sabihin, nabavirus yung, parang nabavirus din yung comics, nawawala yung... Oo, oh, naki... Ay, galing, galing nga eh. Yung mga ganong detail. Talagang mahal ni Dave, mahal niyo yung mahal niyo yung ano, eh, yung medium ng comics kasi ginagawa niyo ng mga ganon. Para sa mga gustong mapansin yung ganong mga detail. Mm. Na, nasusubukan mo rin bang ano, David, yung parang mawala ng ganang art block ganun, yung sinasabi nilang art block. Na, na Experience oh. mo ba yun? O basta tuloy lang ng tuloy kahit wala ka sa mood? Minsan pinipilit ko. Pero ang hindi maganda eh, sayang yung oras <laughs> pag pinilit mo. Tapos hindi ka masaya dun sa outcome. Kaya nangyayari din sa akin yun. Actually, nung first tama ng pandemic, yung lockdown, yun ang nahirapan din talaga ako mag mag-drawing nun. So, yun. Ang ginawa ko, ano, naglaro Ito, meron ako. oh. <laughs> May question, si Kong ang magbabasa. Hihi. Oh, mahaba to. Hihi. Oh. Hi, David. Buti okay ka na. Hmm. Question sa art style influence mo, specifically yung line art. Hmm. Napansin ko kasi nung magkatabi tayo sa sulyap, malinis yung line hmm. art mo in detailed. Pero nagpo-focus mm. ka din sa folds ng clothing. Na-develop lang ba siya or over time or may specific artist na influence? Ayun. Yung yung Thank you for that question. <laughs> thank you for that question, uh, Jermaine, uh, Choknat-san, uh, thank you Kong, uh, thank you sa slam dunk. <laughs> Oo nga, dami ng slam dunk. yung, yung sa ano, dun sa line art, oh, ano yun, influence ni Lalanil talaga yun eh. Nila Sir Lalanil, tsaka gustong gusto ko talaga yung line art ni Seth Fisher. Pero yung sa sa damit, sa folds, siguro paano ba? Depende na lang siguro sa scene or dun sa itsura ng character. Dun, dun na lang ako nagde-decide kung lalagyan ko ba siya ng Ah, oo, naalala ko yun yung ginagawa ko yung darn ng malaki. Medyo naparami yung tiklop nung <laughs> palda niya pati. Minsan kasi nawawala ka sa ano eh. Kumbaga na aano ah. ka. ka. Uh, Oo, lalo na pag hinanaan ka. So, ah, ang dami ng pag napapansin mo, pag natapos mo na, medyo na parami yung tiklop nito. Di parang Pero, ako napansin, napansin ko sa ganyang style, parang parang dominant siya ng 90s, yung parang ganong details na ano Oh. Yung, yung mga 90s na comics, ganyan, either yung detail ng damit, talagang sobrang mm. ano. Tapos manipis oh, lang yung art. Gan- ganun yung... Oh, naalala ko, ang influence ko rin pala sa ganun si Jay Lee. Dahil si oh, dun sa yung mm-hmm. Mm, yung Stephen King na Dark Tower na comics. Mm-hmm. Yeah. Mm. Yun. Yung style ni Jay Lee ganun eh. Madami siyang lukot eh. Doon ko pa. Da, kasi tinry ko rin yung dating i-adapt yung style niya. So siguro doon ko nakuha yung mga lukot-lukot Ayun. Sino pa yung iba mong mga influence maliban so, dun sa dalawa? Si Seth Fisher saka si Jay Lee. May may iba ka pa bang naiisip na pinagkuhaan? Yung mga, ba- yung ano? mga bago, yung mga bagong oh. discover na ano. Yung mga recent ah, mo lang siya na discover madami na ngayon. Pero hindi ko, kasi pag, pag, pag tinutukan ko yung certain artist na yun, mal, maliligaw ako dun sa ginagawa kong style. Eh. Kagaya mm, nila mm-hmm. nila, nila, yan, sila, yung mga local artist natin, sila Kim Jacinto. Yun, pag, pag tinutukan mo kasi yung baka maligaw ka dun sa ginagawa oh, mong Mahirap din kasi ng ano eh. O mahi- alam ko, Oo. nakakatawa silang tingnan kasi ang ganda. Pero hindi man naman sila pwedeng i-apply doon sa artwork mo kasi hindi siya bagay. Eh. <laughs> Oo. <laughs> Minsan, oh, parang Yun. hindi siya babagay doon sa ginagawa ko eh. <laughs> Oo, totoo. Get. Sila ano rin pala, Ayun, Ricardo Federici, yun, Diyos yun eh. Grabe yung kamay nun. Ang galing nun. Yung mga, yung mga pinanganak na may lapis na yung kamay. <laughs> yung pagpaglabas. Mga ano. Oo. Yung pagkalabas na agad. Nakaganon. May, may, nakaganon na kagad yung kamay. Uh, on drawing na yung forma. Naka-drawing position. Oo. Uh, sa local naman si ano, yung mga na naka-influence sa akin. Una si ano, Sir Elmer Damaso sa ano. Mm, Cat's Trail. Tapos si Sir Ian Santa Maria lalo na nung nilabas nila yung Skyworld. Mm-hmm. Siyempre si Sir Kajo. Tapos si Sir Bong Leal, yun, idol ko talaga yun. Simula nung, kung nabasa niya na yung Askal. Ayun, meron akong kopya nun. Blood. Nandyan, sa, nandyan, Grabe nandyan sa mga kahon-kahon ko. Oo. Yeah, oh. nandyan, nandyan. Grabe Somewhere. <clears throat> Noisy blood. Noisy blood. Yung tungkol sa boxing. Mm, yun yung pinakauna kong ano. Kayo... Yun yung una kong comics na nabili sa Comic Con. Nahihiya pa nga ako eh. Hindi ako proud mm. sa ginawa ko eh. Kasi Siyempre, estudyante ka pa lang, pumunta ka sa Comic Con, ganyan. Tapos binagbebenta sila ng comics na ano, photocopy. Sabi ko, pwede ba mong ano, 100 na lang? 100 daw. Binigay. Pero hindi ako proud na tumawad ako. <laughs> Kasi fast forward ngayon, alam ko na yung hirap sa pagbebenta, sa pag-produce. Pero ano eh, estudyante ako noon eh. <laughs> Magkano magkano. Galing ako sa Pangasinan oh, na masahe. Kaya Magkano siya, Mel? 300. Hindi ko na maalala. Eh. Basta, tum- basta tumawad ako. tapos binigay. <laughs> Oh, 300. Tapos 100 dalawa. Ano Parang 60%. Eh, ganun na ako. Pag may tumawad, binibigay ko. Pag mga estudyante. Parang Mas ano madami yata, sila. Siguro kung 30 30 pesos isa tapos so 30 basta basta tinawaran ko tapos binigay na nahihiya ako ngayon. Sorry po. Pwede ko pong ibalik yun. May mga ganun talaga tayong moment okay, sa ano. Eh. Isipin mo na lang, ano, nag-invest siya sa'yo, di ba? Mura oh. niya binenta sa'yo, tapos oh. inspire siya ng bagong kumikero. Hmm. Sa bagay, ano naman, um, o yun nga, kinontinue ko naman yung pagko-comics. Tas ano. Saka nagpaalam naman ako, eh, kung hindi pwede, di ba, hindi nila binenta. Pumayag naman sila. Bayaran mo na yung kulang mo. Bayaran mo na yung kulang mo. <laughs> Pag makita ko sila ulit sa Comic Con. <laughs> Ako po yung tumawad nung binili ko yung Easy Blood, saka yung Ascals. Tapos meron pa pala tumawad 90 pesos, no? So, hindi. Mm-hmm. Hindi, apat yata yun. At basta, Basta apat na homies. Sunod-sunod basta. pala kayo mga tumawad, no? Sayang nga eh, oh. sana, magkaroon ng ano nun, yung parang totoong libro, yung parang ngayon, yung mga ginagawang libro na. Ang ganda kasi ng drawing nun eh. Indie yun comics yun. Oo, yun nga ang tanong ko sa inyo. Pero sobrang ganda. Yun ang tanong ko, ano mas prefer nyo? Yung parang katulad ng dati na yung parang singles lang talaga or yung i-compile nyo na? Kasi ngayon parang ang trend na ngayon, nililibro na kagad eh. Parang mas matagal, oh. okay lang hmm. mas matagal. Pero nakabook single, mo siya pag pinag Singles Or yung, pa rin. Yung hmm. per Comic Con talaga may singles ka nilalabas. Oh. Single, si, si, singles si, David, si David, anong sagot ni David? Sa akin, oh, mas gusto ko singles kasi iba yung ano eh. Iba yung nagko-collect kay may naabangan ka. Oo, ayun ako singles din. Ang maganda kasi nito, pag nakakompleto mo na, tsaka mo na lang i-compile na libro, di ba? Oo. Oh. Kasi parang sa akin, kada chapter nagkakaroon ka ng bagong readers eh. Di kapag ka dumami na yan mm. at hmm. marami ka nakabasa, hmm. di tsaka mo, tsaka mo na siya titimbangin kung oh, pwede ka na bang ilibro to. Kasi marami naman hmm. nagbabasa. Mm. Tsaka ano, mahirap gumawa na isang buong libro na walang balik. Siyempre, paisa-isa ka muna. Mamaya, tinuloy-tuloy mo, tapos hindi pala okay. Mm. Diba? Ilan din, mag- din maganda sa Yung iba ngayon kaya mas convenient din siguro sa kanila yung libro dahil nga 'di ba pandemic walang on walang comic con so nagkakaroon sila ng mas maraming tayo para gawing compiled na yung gawa nila. Mm. Tsaka parang mas madami mm. ng ano ngayon eh. Marami ng pwedeng pwede ka na mag-pitch kasi actually sa mga ano mm. publisher. Sa, mga publisher. Sana nga mas dumami pa yung mga ganun na pwede ka mag-pitch para may engganyo talaga na makapag-produce ng libro talaga. Pero sana ano, yung indies pa din. Yun lang din yung nakakamiss talaga sa convention kaya hindi ang hirap din maggawa ngayon ng ano eh. Yung mga 30 pages lang. Kasi syempre paano mo bebenta kayo. kaya nga oh. eh, mas madaling ibenta online kung libro na eh. Parang hmm. sulit libro. Sulit. Eh, kung ibebenta mo isang issue lang tapos manipis. Papalalamove mo yun. <laughs> isang oh, manipis yun. na, na, okay. <laughs> ano, na single issue. Oo uh, oh, nga. Hmm. Mm. Anong plano mm. nyo sa Wonder Borders? Libro ba yon na ano, makapal? O hindi pa ninyo alam? Uh, ah, inag-uusapan pa namin ni Dan yan eh. Kung i- lalabas kami ng omnibus. Pero tingnan natin kung anong mangyayari hmm. pag nailabas sa book 3. Meron, meron pa ba kayong ibang isip din? Yeah, ng, malapit na. Na comics ni, ni Dan, David? I mean, bukod sa Wonder Wars, yung mga napag-uusapan pa kaibang titles na gusto nyong gawin. Meron pa kasi nung huling kita namin, kailan ba? Feb. Mm. Feb last this year ba? Basta nung kailan ba kami basta nakita kami meron na siyang draft eh. Dami na. <laughs> So, sabi ko, mabilis na na. Iba, ibang ano story din. Gagawin na kasunod. Ah, kasunod lang di din yung Wonder oh, Hindi ko sure kung related siya sa Wonder Bee. Pero baka ibang ano, ibang art naman. Ibang hmm. story. Mm. Baka kailangan din natin invite si Dan. Yan. <laughs> Dan, kung nandito ka. Oh, si Dan. Nakasayang kausap hmm. mm. din ni Dan. Mm-hmm. Nauna siya sa akin din kay Sir John. Oh. Tapos, oh. In-interview namin si hmm. Dan last last year eh. Kasama ko si RD. Mm. Ayaw nga, oo, napanood ko yun, yung kay na interview. Ah, kaya pala hindi ako familiar. Wala pa ako. Pinag-usapan namin yung, ano, yung nag, nag-costume siya. Nang drafted pa ako. Nung, Balikan mo, Mick, last year. Oo, oh, pananoro ka pala. Wala pa ako nun eh. Undrafted pa ano ako. Yung, pa ako. Ah. ano yung drawing routine mo, David? Nagdo-drawing ka ba sa umaga, sa gabi, o kapag maisipan mo lang? Mayroon ka bang fina-follow na ano, routine? Nung nung hindi pa ako nagkakasakit, <laughs> madalas gabi. Kasi tahimik na yung paligid eh. Pero ngayon kasi mas sabay na kaming gumising nung wife ko. So habang nag-work More... siya, oh, Draw, after manood sa YouTube, <laughs> so ano ka ano ka na ngayon? Morning person ka na ngayon? Morning person na ako ngayon mas mm-hmm. na-enjoy ko naman drawing sa umaga. Mm-hmm. Sarap din iba eh. rin, May... Iba rin yung ano eh, iba rin yung umaga eh, kesa yung ano, gabi. Oo. Oo. Kasi mas Tahimik mabilis din. lumipas yung oras mo pag umaga. Mm-hmm. Oo. Tahimik mabilis din kasi eh, kapag o... early morning, tahimik mm-hmm. din eh. Pwede mm-hmm. ka mm. rin mag-drawing eh. Mm. Yun din yung reason kasi kaya yung mga ibang artist nagdo-drawing sa gabi kasi tahimik, walang distraction. Ganun mm. din naman kapag gumising ka ng maaga eh. Hindi, hmm. paano ang ano mo dyan? Kasi bagong gising ka, baka parang minsan, syempre, bagong gising ka, minsan wala ka pa talaga sa mood nun. Oh, diba? Unlike kapag ka mo na... Ko, pag, pag bagong gising, ano lang, chill-chill lang muna. Tapos load hmm, muna Sige. sa YouTube. Oh, kunwari ano, kabagong gising ka, ha? Mm, mm, ganun. Anong una mong ginagawa? So, kape-kape muna, ganun? O... Oh, hilamos ka muna. Tapos YouTube, ano, YouTube muna? YouTube, YouTube. Tapos lalabas na ako bibili almusal. Kasi bihira kami magluto <laughs> dito. Ayun, kaya... Umaga. <laughs> Lumalas ka pala pang almusal. Oo, oh, pag umaga kasi, mahirap. Lalo na pag hindi ka nakapag-grocery, wala kang stock dito sa ref. Kailangan mo lumabas talaga para Oo, oh, ako, bagong pandemic, hmm. ganun din ako eh. Ngayon pa lang ako mm-hmm. natuto mag prito prito. ako ngayon lang din ako natuto magluto nung bumukod na rin. Pumalpak pa yung tinawag ko. <laughs> Kailangan natin yan. Ako, kailangan natin yan. Naka, ano din eh, <laughs> nakakatakot. No, nakakatakot kasing palaging lumabas. Kaya ano, magluto ka na lang. Oo. Sana nga may skills din ako sa pagluluto. Yun ang maganda. Pag, oo. Pag-usapan natin yun. Ano yung mga natutunan nyo na hindi nyo alam pre-pandemic? Ay. Dami. So, so ano last year, hindi nyo siya alam. Tapos ngayon, alam nyo na siyang gawin kasi nga nagka-pandemic. Kung magkulay. <laughs> hindi kasi, di ba, di ba wala pa nga akong display tablet nung ano, ngayon lang din, nung pandemic lang din ako nakabili. So, syempre, bago pa ako magkaroon nun, trad lang ako, tapos black and white lang madalas. Tapos nung nagka-tablet na, nakakapagkulay uh, na rin ako. So, natuto na rin ako mag, ano, mag, render ng mga kulay, ganyan-ganyan. Yun, yun lang. <laughs> Asan si ano? Ako sa pagluluto eh. <laughs> Na-master ko yung ano eh, yung ano ba tong paborito namin? Yung, yung kumakain ba kayo ng ginisang pechay, tas may tofu? Gulay. Pas, oh. pas ako sa gulay. <laughs> yun, pechay, tapos oh. yung aprit, chicken apritada, yan. Yan yung mga natutunan ko. Pechay, oo. Oh. Diba, Kala ko dati. Eh. Business ka, hmm. David, yung mga, ano, mga Ay, pagkain. Oo. Hindi ako oo, naka-order nun lahat the drops. Pero balak pa namin ituloy yun, kaya lang hindi pa siya ngayon. Ang hirap eh. Dat, dati kasi every weekend lang kami nagluluto. Tapos by order lang, kumbaga pre-order. Magpapa-order kami. Tapos kung ilan yung order, gagawin namin na weekend, tapos deliver. Eh, hirap, dalawa lang kami. Ang delivery nun kayo din? Or, or Sila na, shoulder na nila. Oh, Lalamo, Grab, Mr. Speedy, gano'n. Pagka bumalik ka, order din ako. <laughs> Para layo-layo. Ay, saan ka ba ngayon, Nick? Las Piñas. Mm. Sa south, ano? Mm. Kapitbahay namin dito, pulis. So, lang, tahimik. Nako, mga pulis. Madalas ba manita? Hindi, hindi naman. Mabait naman. Mabait naman mga kapitbahay. Mm. <laughs> Goods naman. Kaya lang, maingay dito sa kabila kasi aayos din. Naka-town kami, so yung mga ibang bagong lipat, syempre, re-renovate muna. Oo. Oh. Yun lang ang problema namin. Eh. Pero so far, ano lang, okay naman. Tahimik. Maganda yan, tahimik siya. Ay, eh, nawala pala si Mil. Nawala si Mil, oo. Ayun na siya. Grabe kami, hindi mo ako ibalik. <laughs> Kasi ako nag-aantay na wala ako. <laughs> sorry, sorry. Usap na kayo eh. Galit ka ba? Kanina pala ako katoka. <laughs> Hindi, hindi nag-aantay. Uh, ano, Dinimik, ano, Dinimik, ano, I'm the captain now. Oh. <laughs> Nakapopile ako, hindi, iba yung ano, iba yung interface. Eh. Hindi siya nag-alert. Listen, I'm the captain. I'm the captain now. <laughs> Wala ka tang camera ngayon, Mel. Ayun. Ako, ayun. Ayan, yun na. Yan, yan. Nagkakaproblema yung internet namin. Mabuti na lang ikaw yung gumawa ng link meet. So David, ano yung ma-advise mo sa mga ano, sa mga kabataan na gusto ring gumawa ng comics? Kabataan. Ayun. <laughs> gaya, gaya nung sinasabi How do you do, fellow kids? Uh, oh, kumusta mga <laughs> chikiting? Chikiting, yun. Eh. Ano lang, <laughs> gawin niyo lang yung, yung gusto niyo. Gawin niyo lang yung kung ano yung nasa puso niyo, Yung mahal niyo gawin. Tuloy-tuloy lang. Uh, iwas sa mga negative na Droga. tao. Minsan, may, hindi talaga mawawala yan eh. May magda-down talaga sa'yo eh. Pero mm. huwag kayong magpasakop sa ganung feeling. Ituloy nyo lang kung ano yung gusto nyo gawin. Kasi mas, kumbaga mas smooth siya eh. Pag gusto mo yung ginagawa mo. Mm. Hindi mo pinapansin oh. yung mga taong nang mamalit sa'yo. So, yun. Ano nung mga Sana advice mo sa eh, mga, ma- ano, sa mga ayaw maniwala sa ano, sa <laughs> bakuna. bakuna. <laughs> Baga din kayo sa buhay niyo. <laughs> Pero hindi, magpapakuna tayo kayo kasi... Ano, oh, ikaw nga mag-invite po. Ano ngayon. Ikaw putaktehin natin ang tanong. Ikaw, ikaw. Oh. Anti-vaxxer. Di, importante yung bakuna. Malaking tulong yun. Kasi hindi naman sa sinabi din ng doktor pero tingin ko rin isa din sa nakatulong yung, ano, yung first dose ko. Eh. Kung bakit mm lumala. Oo. Ako lang yun. Ah. Grabe, no? Pero hindi rin ako sure. Pero, pero eh, hindi rin naman inuna sa'yo ng doktor na, yun nga. Pero al- alam, aware yung doktor na nag-check sa'yo na may first dose ka na. Mm alam nila. Parang imagine mo, no, kung hindi ka siguro na first dose, parang naka, naka-intubate ka nun. Hirap nun. Oo, oh, yun. Naku, nung narinig ko yun na ano, i-intubate ako, <laughs> niratrat ko talaga yung paghinga ko eh. Kasi naka-proning ako noon eh. Nakadapa ako. Talagang binomba ko. Kaya pa po. Oo, oh, binomba ko pa. talaga. Sabi ko, kaya ko. Ayoko magpatumbo. <laughs> Ayaw. Bakit nun? Eh? Para ba, <laughs> ano, kasi intubate dito yun, di ba? Parang binubutasan yun. Hindi. Tubo. Hindi, sa lalamunan. Ah, mm. sakit yun. Hmm. Oo, oh, masakit talaga yun. Iba pa ba yung, ano, yung bubutasan dito? Sa dito? Ay, ah, hmm. iba, iba naman siya. Yun nga, yun, yun, yung ano. Oh. Yung kapag magsasalita sila, lalagyan nila dito. Uh, uh, Magmas na lang. Uh, mas na lang kayo. Don't be a Karen. Oh. Hmm. Sobrang, sobrang, ano, yung parang mga, ano lang yan eh. Yung mga ano nagrereklamo na hindi daw sila makahinga sa mask. Acting yan. Kapag nagkaroon kayo, mas lalong eh. hindi kayo makakahinga. Acting yan. Totoo. Mabuti na yung hindi kayo makahinga sa mask kesa yun sa hindi kayo makahinga sa COVID. Hmm. Ganun yung pinapa, ganun yung ginagawa ko sa tatay ko pagka, kasi yung tatay ko ganyan yan lagi kapag pinapagalitan ko. Kasi madalas matatanda kasi minsan ang hirap pagsabihin. Ang hirap. Yung, nagpa- pa, yung naglalagay sa baba. Ilalagay sa baba. Sabi ko, balik mo yung mask mo. Sabihin tatay ko, hindi na ako makahinga. Oh, gusto mo, hindi ka na talaga makahinga. O, oh, parang dalian lang na. Ano. Oh. Kamilya, kailangan, kailangan takutin na karon sa akin. Eh. Kailangan, ano talaga, kung hindi pa nagkaroon nanay ko, hindi magtitino yung, ano eh, daddy. Eh. Oh. Di ba? Dapat ano, eh. Mick, dapat mic binilangan mo. Suot mo yung mask, tas mo ganun, isa. <laughs> Oh, hindi. Seryoso, legit. Pinagsasabi, sinasabi ako sa na ganyan. na, baliktad. May ganyan, may ganyan din, ano. Kasi syempre, syempre, nakakainis din naman pagka laging, ano, hindi ka komportable. So, ikaw na lang pag a adjust hmm. hindi, sabi ko nga, kung ano eh, kung oh. hindi lang to nakakahawa, okay lang eh. Pero hindi, dami-dami ito eh. Oo. Oh. Di ba? Parang Medyo pag na, nagkasakit ka, uh, kami din. Di ba? nakakatakot kasi sa COVID ang na, ang makakahawa sa iyo yung ano walang symptoms kasi kapag may umuubo alam mong iwasan eh. Eh ngayon hindi mo mm. alam kung sino eh. Magulat ka na lang nakakatakot yung asymptomatic. Hmm. Mas nakakatakot yung walang symptoms eh kasi hindi Sino? mo alam. Oo. Kaya ngayon maniwala na kayo kahit pa wala na yung COVID. Pero, ano, Saka naman Paano meron naniniwala na, dito na ano, wala, wala nang COVID, tapos parang magre-relax na, tapos magkakaroon na naman. Oo. Paano nabago yung lifestyle mo nung pre-pandemic, tapos ngayong pandemic, tapos after mong nagka-COVID? Ano yung pinakamalaking difference? Yung pagkilo, syempre. Tapos yung sa pagtulog din tapos yung pagkain. Dahil na-diagnose din ako ng diabetes type 2 eh. Health. So, hmm. ngayon, control talaga sa pagkain. Konti na lang yung... So, gulay-gulay na. Rice ngayon eh. Puro green leafy veg. Ulam na lang. Double. Tapos gulay, more on gulay. Oo. Gulay. Hmm. Ayan, napagulay ano, ako dahil sa COVID-COVID na tap. Hindi pwede yung mga oh. beef, baboy. Hmm. ako naman, kaya lang hindi na naman ako masyado nagbababoy kasi pag-out. Yun yung nabago sa lifestyle. Ah, sa gout, oh. Ayun. Yun. Ayun lang. Ayun. Ayun lang. <laughs> so, ah, uh, mm-hmm. Yeah, maraming salamat, Pete. Question? Sa pag-share mo ng iyong comic and the uh, experience. So, si Mm, sa- salamat din. Salamat But sa ITT sa pag-imbita sa akin. Isang karangalan. O nga, medyo hmm. nawawala-wala si ano, si Mel. Mel, kaya pa. Oo, nakaready na yung daliri ko. Ano, sa pag-imbita. Mm. Buhay si hmm. David. <laughs> Thank you. Mickey, ikaw na lang end. Survivor. <laughs> Mukhang hindi. Saka ano pala, mag-end. Gusto kong so, ano, i-take yung na, opportunity. Ikaw na lang ano. mag-outro, Mick. Teka, teka. Kasalita po si hmm. David Mel. Wait lang. Sige, Mel. Ayun, last ano lang, pahabol lang. Uh, salamat dun sa mga ano, kasi hindi ko na may isa-isa dun sa thank you post ko dun sa FB. Pero again, gusto ko magpasalamat dun sa lahat-lahat ng tumulong sa amin nung ano, nung nagkasakit. Nagkasakit ako. Sobrang salamat. Pati sa mga artist friends na nagmala sa akin. Yun. Salamat sa inyo. And IKP, thank you ulit. Yun, salamat eh. Yun din ang purpose kaya ka namin i kasi para pagbunyi, nabuhay si David. Mm. <laughs> Oo, naka, nakalusot tayo, na itawid natin. Salamat. Oo, mm. ang hirap kasi makakita kasi talaga parang... ng mga kumikero na, na nababawasan. Alam mo, eh, syempre, may mga iba rin kumikero na Oo. hindi rin pinalat. So, nakakalungkot talaga. Kaya talaga nag-aalala din kami nung, nung nabalitaan din mm. ng abinaw. So, talagang sobrang... Lapit talaga eh. Hindi eh. Grabe. Yung grabe anxiety lang. Eh, pag na-anxiety ka, eh, parang pumabagal din yung hinga mo. Tapos mapapaisip mo, COVID ba yun, oh? <laughs> Oo. <laughs> Gagayahin mo din oh, si yun, may mga Binomba mo ng binomba. Bukomba ka rin ng hininga. <laughs> ano pa yun eh. May denial pa yun noong una. Hindi, hindi COVID. Tapos pagka... Hindi, hindi, hindi. Tapos sa katulad mo, parang, oh, tek, Papadyak, padyak. Wala na akong panlasa. Ah. <laughs> Alam mo yung pagka pinupuno ka na sa bahay, yung naririnig ka umuubo. Hindi, hindi COVID to. Tapos pag tumagal, parang, hindi na tama to. Ganyan. Pero ayun, mag- ingat mag-ingat pa rin kayo, maniwala pa rin kayo sa COVID. So, Sobrang ingat pa din. Kahit mag-ingat tayong lahat. Wear your mask, alcohol, social distancing, vaccine makakapaghintay pa rin yung mga event. David, saan ka namin, oh, yeah. yeah. Saan ka namin makikita online, David? Ano yung mga social networks mo? Meron ka bang TikTok? Kasi meron akong TikTok sa kasi kasitong eh. Wala, ako nila pala yung TikTok. <laughs> Yun wala ako TikTok. Hindi <laughs> pa ako nakakagawa. Hindi pa, hinahanap nga kita eh. Ang bayan? Bayan? <laughs> Ma, Nawala, audio. Kikita niyo ako sa Instagram. Eh. May Instagram account ako, David Safonic. Tapos sa YouTube may... Hello, check. Sige, sige, yes. rinig ka. Oo, oh, naririnig ka namin. Check, test mic. One, two, one, two. <laughs> okay na? Ayun. Mm. Oh. So, Instagram, David Safonic. Tapos sa YouTube, may YouTube channel din ako. Pero hindi ganun kadami laman. <laughs> Tapos okay lang sa yun. Facebook, meron din akong page doon na David Sising Art. Tapos yung sa mm. mga gusto magpa-tattoo, yung visit nyo lang yung Diasporic Tattoo Exploding na page. Tapos doon naman sa gusto magpa-customize ng shoes nila or caps bisitahin nyo lang yung Dead Squid Customs na page sa Facebook. Nice, yan. Yun. yan. Pa, pasend nung ano, yung mga links dun sa pages mo kay Mick para oh, ilagay namin yung... sa description. Mm-hmm. Ayan. Alam ko eh, kung paano ka magba-viral, David. Eh. Gawin mo to sa YouTube mo. Alam mo yung ginawa ni Sir Jerry, yung mm. Hey Baby. Medyo hawig-hawig na kayo eh. Pwede na eh. Pag <laughs> Hey Baby. Eh. Meron kaming nakakatawang kwento dun eh. Binanggit yan sa interview kay Sir John. Eh. Pero medyo may mga details na hindi ano hindi nila natandaan. So tsaka ko na lang i-share ko ba ngayon? Eh, parang hindi na, ano hindi na. na tayo, abangan na lang namin yung kay John. <laughs> Oo. Oo. Abangan niyo yung kay natin. Sir John. Mata- nakakatuwa. Okay. Parang yung nangyari din sa yun, Mel, yung bata ka pa, medyo nakakahiya yung nagawa. <laughs> Basta related kay Sir Jerry. Ah, sige, sige. Yung hey baby niya, ano nga yung bigote niya doon. Eh, yun. Oh, yeah. Ay, ay nako, kaya na. How, <laughs> ano na, siguro mga 90% na. Kuhang-kuha na. <laughs> Hello, YouTube. Ganon din, ganon din yung ano mo, yung yung opening mo sa mga video. Pioneer yun si Sir Jerry na nagbi-video oh, sa YouTube. Oo, yung video niya nun. Eh. Ayun. Uh, Maraming salamat, David. Oo. Kaya nga, eh, namimiss na namin si Sir Jerry. Salamat David, salamat sa mga nanood sa Indie Comics Podcast Live. See you again sa Thank next episode. Sa mga mm-hmm. I-upload namin 'to sa ano sa YouTube channel ng Indie Comics Podcast. Ayan. So follow nyo rin yung ano kung gusto niyo mabasa yung Wonder Borders na available yan sa Penlab. Penlab. Oh. Mm-hmm. Yun. So, kita kits. Yun. comics people, ako si Mel Kasipit, kasama ko si Kong and Mick with David Sising na magbubuo ng advertising sing. Yan. <laughs> Bye-bye comics people. <laughs> Bye, thank you. Teka, teka. Bye-bye. And, and bro.